n'iyari karubakwa mu gihugu cyose gushika ubu ingorane z'ibikoresho ziracibonekeza muri icyo gisata aho n'itariki ayo mashuri azotangurira ko itaramenyekana muri ano makuru muraza kumva insiguro bitangwa na Dieudonne Gahama twara amashuri y'imyuga mu Burundi abagabo 10 baraye bafatiye muri zone ya Mutakura ni hano mu gisagara ca Bujumbura ngo bafashwe n'abasirikare n'abapolisi bari mu nama nk'uko bivugwa n'ababanyi babo ubu ngo babageze mu biro by'igendereza iminsi itatu iraheze atamuyaga nkuba uri ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro muri retidezo n'ubu aho byapfiriye turababwira no mu mu nkino z'umupira w'amaguru aho umugwa wa vitaro wahora mu kibanza cya mbere uburi mu kibanza cicumi na kabiri nk'ihiganwa riri riraba muri uno mwaka mukanya nido nido ry'ano makuru isanganiro iradiduhuza dasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi tugira duhere ku yajyanye n'indero abana biga mu ishuri ry’ukwimenyereza ariryo gahadiyene mu rurimi rw'igifaransa bo ku ishure nshingiro ya Musaga ya mbere muri komine Moha batondeye gutaha kuri wa mbere urongo iryo shure asigura ko batahishijwe kubera ubukene bw'abigisha buturutse kwikwiragizwa ahandi ry'abigisha ivyo bita ho deploiement mu rurimi rw'igifaransa Bizimana Esperance amenyesha ko mu myaka ya mbere n'uwa gatandatu se naho nyene atabigisha bariho abo banyeshure bagasaba kuronswa bigisha ariko abimenyereza mu mashuri ya gardienne bari batashe umuyobozi w'iryo shuri aratubwira icyatumye abo bana bataha hariho abigisha bari bafise imigwi bigisha abo bigisha barabadutwaye ku buryo rero uyu mwaka tugeze kuwutangura twasanze hariho imigwi imwe itaronka abigisha hama abo bana mwabonye batashe ni abana bari mu ishuri kwimenyereza twavuye dufata ingingo y'uko boba barabangira gatonya tuhave turindire turabe ko dusubiza abigisha kuko abigisha bahora babigisha twaciye tuba turabaha amashure abatize sabo bimenyereza gusa hari hari n'abo mu mwaka wa mbere twasanze bicaye batekereje atamwigisha bafise abo mu wa gatandatu se nabo nyene bari hanze igira neza Alain Fleury numwe muri abo nukuri atamwigisha dubwira umwigisha wiki mudafise ga Fleury umwigisha wa etide dimiriye mante n'igiswahili yaragiye ingorane muheza mukagira mutagifise abigisha n’izi. turashapfura kubera atamwica dufise kubera abandi bariko bariga twe natwe tuguma turi hanze ntiduheza dutera imbere Alain Fleury na Kirezi Nice Elion basaba kuronswa bigisha kugira ngo batere imbere. Basaba umwigisha akaza gutwigisha tugatera imbere. Turashaka kuronka umwigisha atwigisha tugatera imbere. Tukareka kuguma hanze tukaguma tukareka kuvuga kuko abavyeyi bazi ko turi ku ishuri kandi tudashika twiga tuguma tuvuga mu ishuri ko twamwigisha dufise. Abavyeyi bakazi ngo ngo turiga naho nitwiga. tutidana akajya tuzoronka ntituzotera n'imbere tuzoguma turi abana batembera mu ibarabara Bizimana Esperance arongoye ishure nshingiro musaga ya mbere ati ntibanse ko igikorwa cyo kurungika abigisha ahandi gikorwa ngo ariko ho kwihwezwa ingorane ziheza zigashika ni nivyo ntitwanse ko ico gikorwa gikorwa ariko barabe ahantu bariko baragikora ko atazindi ingorane zohaba cane cane ubu bukene bw'abigisha twebwe rero no turasemereye abigisha badutwaye ni benshi cane batwaye kubashika 10 bashaka badusubize abo bigisha kugira ngo tubandanye ibikorwa vyacu neza neza aha tukabibutsa ko icyo gikorwa cyo gukwiragiza ahandi abigisha cidogewe ko kitagenze neza mbere bamwe mu bigisha batashimishijwe n'icyo gikorwa basaba koroherezwa no gutunganirizwa bari bishikiye ahakorera ubushikiranganje bw'indero ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye turangije urakoze mihaye kanyange tukiri muri icyo gisata cy'indero nyine ishuri ry'imyuga rimwe gusa n'iryo rikora mu ntara yose ya karusi mu gihe hari abanyeshuri batari bake barindiriye kujya muri bene ayo mashuri bavuye mu makomini ndwi yose agize intara ibyo bikemezwa n'ujejwe igisata cy'amashuri y'imyuga muri iyo ntara y'indero agasigura ko n'ayandi abiri yarahasanzwe atagira ibikoresho n'inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye ishuri ry'imyuga rikora ni rimwe ryonyine mu ntara yose ya karusi iryo rikaba riri ku mugwa mukuru w'iyo ntara bikaba ko mu gihe hari abanyeshuri ibihumbi bibiri n'amajana abiri bari barindiriye kwiga muri bene ayo mashuri y'imyuga kubera ko batamenye ikibazo cya leta cyo mu myaka yicyenda y'ishure shingiro n'umwaka w'icumi umuhanuzi ajejwe inyigisho z'imyuga mu buyobozi bw'indero mu ntara ya karusi amenyesha ko mu ntara ya karusi yose hari amashuri atatu y'imyuga ngo ariko abiri nta bikoresho canke abakozi afise ayo nayo akaba ari iryo mu rugwiza muri komine ya nyabikere n'igishanga muri komine buhiga ati rero mu yandi makomine atanu yose y'intara nta shure ry'imyuga rihari akongera amenyesha ko banarindiriye integuro itunganya bushasha amashuri y'imyuga ngo kubera ko aya mashuri atacegukira ubushikiranganji bujejwe indero muri iki gihe umuhanuzi mukuru wa buramatari ahumuriza ababyeyi nabanyeshuri amenyesha ko mu kurindira ko aya mashuri y'imyuga yubakwa mu makomine yose y'intara ngo muri buri komine y'intara ya karusi hari hariko hategurwa ikibanza abo banyeshuri boheza bakakurikiranamwo izo nyigisho ngo ivy'ifatakibanza ikarusi kararumiye Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro urakoze kararumiye amashuri agera ku ijana na mirongo itatu n'abiri rero y'imyuga ngo ariko arubakwa mu makomine atandukanye Burundi bwose akaza yiyongera ku yari ahasanzwe bisigurwa na Dieudonne Gahama umuyobozi w'amashuri y'imyuga mu Burundi akavuga ko mu ndwi zibiri yazoba yaheze ashobora gutangurira rimwe na yari asanzwe hari kuko yose adashobora gutangurira rimwe ariko ngo ikibazo cy'ibikoresho cyo kiracyari mu ntambamyi zizotuma badashobora kwiga neza agasaba bamusitanteri kwegera ubwo buyobozi kugira bubafashe gutora ibisata baravye ubushobozi bwayo bwayo makomine Dieudonne Gahama yaganiriye na Placide niyo mwungere amashuri y'imyuga nta tarike kanuni isanzwe ibaho kuko mu mashuri y'imyuga bwa mbere hoho murazi yuko hariho menshi atarubaka aya mashuri y'imyuga hafi ijana na mirongo itatu n'abiri ariko arubakwa mu makomine atarasanzwe afite amashuri y'imyuga ayo rero uko ishuri rizoba riheze kubakwa niko iyo komine izoshobora kwinjiza abanyeshuri muri ayo mashuri ariko ahasanzwe ariho ntibibuza yuko vuba nk'umuntu imwe cyangwa zibiri twaba tubatanguye mbiga muvuze ko amashuri ariko arubakwa tumba amashuri bihome biduga n'ibikoresho nabyo ishuri y'imyuga si impome zine n'urubaho ishuri y'imyuga cyane cyane n'ibikoresho kandi ibikoresho birazimbye mboneyeho akajya imbere eh, gutera akamo bamusitanti b'amakomine ko mu bisata bazushiraho boraba cyane cyane ibisata bafitiye ibikoresho akarorero kurima nta bikoresho byinshi bikenewe mugo ntibaje kurima bihanitse cyane ata buryo bararonka mushobora guterera ba musitanteri kumbura ushobora kuba usanga badafise n'ubwo bumenyi muri iyo myuga ngo mushobore kubaterera ati muri ano makomine ko ariko tubikurikirana nimushireho ibisata twe twaragize ibisata biriho byarenga cumi na bitanu musitantera abikeneye aza bitore aravye bikoresha afise muri komine yiwe yumvikanye n'abavyeyi babo bana yitorere ibyo ashaka mu bijanye n'abigisha mubona ko bazokwira kumenga ahenshi amashuri asohora abigisha bize ibintu by'imyuga umenga si benshi cyane abigisha ni uko haheze imyaka leta idaha abigisha aka ni akaryo keza mboneyeho rero kubwira ababijejwe bashinga amateka ko botegekanya ku neza y'abana bacu amahera yo kuzohemba abarimu bariho abana batararonka akazi bize ubuhinga nayo kwiyandikisha muri ayo mashuri y'imyuga ngo nta tariki yo kwiyandikisha iriho kuko ngo bikorwa umwaka wose bivanye n'icyo umunyeshuri aba akeneye Dieudonne Gahama agasigura ko baba bavuye mu mashuri yisumbuye be n'abafite amashuri make bose bazokwigana kuko mu myuga bafata ko bose banganya ubumenyi twebwe iyandikwa riba umwaka wose si ukuvuga ngo utanguye mu kw'icyenda uzuca uheza mu kwa gatandatu kuko ashobora kumara uwo mwaka atacutse iyo ubyigishijwe nabi twebwe turaba cyane cyane muri uwo umaze muri shuri icuzi uragenda ukagaruka ukaronka aho uje ko kwisumamo ubaye urakoresha ibyo vyonyene abandi baca binjira rero abambere bagiye nko mu kwa gatatu abandi baba barinjira bakaba bariga ivyo bintu nta mwaka nta tarike kanuni rero iriho yuko umwaka utangura kubiga kubarira twebwe rero twaba ngo wabibagejeje aya atari ibyo bahora wiga uwo twunguruza yitwa ngo agiye mu bindi nk'umuntu akubwiye yaba yazi kubarira ishati agakenera kwiga kubarira ipataro ubu niwe ushikira imbere n'ahandi nakubwiye n'uwo bavuye muri kaminuza agakenera kwiga guteranya imyango atangurana n'uhejeje icenda kuko ntacamurusha mu guteranya imyango isanga inama isumba turabandanya n'ano makuru twabateguriye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'icyenda abagabo cumi baraye bafatiwe muri zone mutakura kwibarabara ry'icenda nimero mirongo ine n'icyenda bafashwe ngo bari mu nama yishira hamwe nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro ibyo bikavugwa n'umwe mu babanyi babo bafashwe akavuga ko batwawe n'abasirikare bari kumwe n'abapolisi twari ngaha mu masaha yo ku mugoroba mu nyuma haheze akanya gatoya tubona umudamu wo ngaho kwa ruguru aho abantu bari bicaye bari ko baragirira inama barafite inama ya asosiyasiyo y'abagabo bo ngaho kuri iri barabara bari basanzwe bagiraniramo inama kenshi nkama rero uwo mudamu araza aratubwira ati twebwe muhira aho tuba tubonye abasoda binjira ko twumvise abasoda binjiye ntitwihuta tujya kuraba icyo baje gukora jesha ndasohoka ngaha ku irembo mperekeje umuntu nshya musanga umusoda ahagaze ngaho imbere y'irembo ashambwira ngo nta muntu n'umwe arekuriwe gusohoka ngo subira mu rupangu tureke guta umwanya wabo mu nyuma barabwiye ko bari ku ikomine mu kamenge muri abo bagabo cumi bahagaritswe hakaba harimwo mumenyesha makuru wa Radio Maria amakuru twakuye kuri zone kamenge aremeza ko abo bagabo baraye mu gashoka zone kamenge ariko rero ngo mu gitondo cy'uyu wa mbere baciye batwagwa n'umukozi w'ibiro by'igendereza mu gipolisi ntibaragira icyo babivuze ko twabarondeye turabakena imwaro naho haraheze iminsi itatu atamuyaga nkuba urangwa ku mugwa mukuru w'intara ibikorwa biwusaba nka byose byarahagaze ababeshejweho n'iyo mirimo bavuga ko bibatera ubukene mu miryango yabo muri regidezo nabo bavuga ko bakironderaho byafiriye n'inkuru ya Laurent Ndikuriyo umuyaga nkuba wacitse ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro kuva ku mugoroba wa gatanu w'indwi iheze ibikorwa bisaba amatara byaciye bihagarara nk'akarorero abakora umwuga wo gusudira ntibariko barakora haheze iminsi itatu ngo mu gihe hari abari babatumye ibyo babakorera amasalo ndo kwafire yose yo ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro arugaye amasekretari ya publike nayo nyine ariko arakora kubera atamatara ahari kubera ko imoteri ituma amazi akoreshwa aho ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro ava mu mwonga uri munsi y'umusozi wa gisase ikoresha umuyaga nkuba amazi yaciye acika naho nyine bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro baca bajya kuvoma mu mwonga yindi nkurikizi y'iryo cika ry'amatara ni guhamagarana ku matelefone ngendanwa kuko menshi aca mu mashyirahamwe atanga amafaranga nk'ibanki ya BGF posite canke kopeke bikora kubera imoteri yakije ababeshejweho n'ibikorwa bikenera umuyaga nkuba basaba ko ababijejwe bobisubiza mu buryo kugira babandanye bakora muri Egide Zumwaro bamenyesha ko abakozi b'iryo shyirahamwe bariko bararonderaho yacikiye bakizeza abayakeneye ko umwanya n'umwanya bishobora kuja mu buryo imwaro ruhandi kuri yo radio sanganiro tuve imwaro tuje mu ntara ya Gitega aho abarimye bo muri iyo ntara bamenyesha ko biteguriye gutera kuri kano gatasi abo barimye bavuga ko mu bibagoye harimo imvura itaranywe itaranywesha isi ku rugero rushimishije ngo barafise kandi n'ingorane z'ikenagi imbuto zirobanuye abandi nabo ngo bafise ingorane y'ifumbire y'ikizungu n'inkuru tubaza Arthur Kavabushi abarimyi bo mu ntara ya gitega bavuga ko ngo naho ibura imaze iminsi igwa itarakwira hose kandi itaranywesha isi neza ngo kugira batangure gutera iby'agatasi bamenyesha ko barindiriye iminsi mike kugira isi inywe neza bace batera iby'agatasi ku gatasi abarimyi batari bake bo mu ntara ya gitega batera ibigori ku bafise nabo isi imera baratera ibiharage ibindi biterwa batera ku gatasi bigizwe ahanini n'ibitoki ibijumbu imyumbati ibiraya imboga zitandukanye n'ibindi abo barimyi bamenyesha ko bahejeje gusiza abatari bake nabo bakavuga ko bahejeje no kugura umwavu w'ikizungu hagati aho hari abavuga ko bahejeje kugura uwo mwavu w'ikizungu ngo kuko bafise amikoro kandi banafise n'umwavu usanzwe w'ikirundi wo gucanga ni mu gihe hari abandi bamenyesha ko baguze umwavu w'ikizungu muke cyane ugasanga abantu batanu bateranira umufuko w'ibiro mirongo irindwi na bitanu ugugwa amafaranga ibihumbi mirongo irindwi na bitanu kandi badafite umwavu w'ikirundi wo kuvanga abo nabo mu gutera mu ibango bashyiramo udutete tw'umwavu w'ikizungu tudakwiye ngo n'umwimbu uzoca weza ukaba muke hari n'abandi barimyi bavuga ko babuze amahera yo kugura uwo mwavu w'ikizungu na mukenya kandi badafise n'umwavu w'ikirundi usanzwe umuyobozi wa DPA Gitega manyange hermenegide amenyesha ko bongeye ikiringo cyo kugura uyo mwavu w'ikizungu gushika ku igenekerezo rya cumi na gatanu gitugutu uyu mwaka mu gihe cyari cyaheze kuri ubu wa gatanu avuga ko abari bamaze kugura uwo mwavu mu makuru ajyanye n'inkino naho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ryari rigeze ku munsi wa kane w'ihiganwa mu mpera z'indwi twaraye turangije umuguza ku isonga ni Lydia Ludic umugwi wa Vitaro wabaye wa mbere mu mwaka uheze uri mu kibanza cya cumi na kabiri mu gihe ku mwaka uza uzoserukira Burundi mu ihiganwa rya Afrika rihuza imigwi yabaye ya mbere wabo ihiganwa ry'umupira w'amaboko volleyball naho mu gisagara cya Bujumbura ku kibuga citira umugano Rudoviko gwa gasore igihe cy'isaha umunani umurwi Vitaro watanye mu mitwe na Atletico Olympique urukino rurangira iyo migwinganya igitsindo kime ku kindi igihe cy'isaha y'icumi Leader Dick Burundi Sport for Africa watsinze message Bujumbura bitatu kuri kimwe ku munsi wa kane w'ihiganwa Leader Dick Burundi Sport for Africa niwo wa mbere n'amanota nabiri n'ibitsindo bitanu Interstar ni ya kabiri n'amanota 12 n'ibitsindo bine Atletico Olympique iza mu kibanza cya gatatu n'amanota cumi n'ibitsindo 9 umugwi Vitaro wabaye wa mbere mu mwaka uheze ugeze mu yabira kuva ihiganwa ritangura nturatsinda na rimwe ufise amanota atatu kuri cumi nabiri n'ideni ry'igitsindo kimwe hamwe umurwi ubandanije ukina uko ukina ubu abakunzi bawo bibaza ingene uzohava userukira uburundi mu ihiganwa rya Afrika rihuza imigwi yabaye iya mbere iwayo umupira w'amaboko volleyball ihiganwa ryo mu gisagara ca bujumbura naryo nyene ryari rigeze ku munsi wa kane mu mpera z'indwi ku ruhande rw'abigeme glc watsinze muzinga iseti zitatu kuri zibiri muzinga ku ruhande rw'abagabo watsinze amikale iseti zitatu ku busa aho hari ku munsi wa gatandatu ku munsi w'imana lesase watsinze superu iseti zitatu ku busa muzinga utsinda nicolas Colombe biseti zitatu ku busa aho hari ku ruhande rw'abigeme mu makungu tubabwira yavugwa muri Burkina Faso aho abakozi bishira hamwe ryo gutuma ko amakuru bamazindwi renga barahagaritse akazi kubera gutuma tumana ko ku matelefone ngendanwa vyifashe nabi muri Senegal ishira hamwe riharanira gate y'akazi na muntu yitwaye muri sentare kubijanye n'ibitoro vyica bitangwa n'abasuwisi muri Gabon aho icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yarayatangaje leta nshasha n'abatavuga rumwe na leta n'inkuru twateguriwe na Christelle Nizigama muri gabon icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu emmanuel soze ngonde yarayatangaje leta nshasha irimwo n’abatavugwa rumwe na leta umukuru w'igihugu ari bongo akaba yari yaravyemeye nk'uko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi rwa jeune afrique iyo leta ikaba igizwe n'abashikiranganje mirongo ine harimwo ibice mirongo itatu ku ijana birenga by'abakenyezi ibyo bikaba byemezwa n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru ku kirimba c'umukuru w'igihugu muri senegale naho amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike yagiye hamwe kugira yiyamirize ibitoro byica bitangwa n'abantu bo mu busuwise bikika kubera amategeko ajyanye n'ibitoro adatomoye neza nk'uko tubisoma ku rubuga ngurukanabumenyi kuri radiyo y'abafaransa RFI ayo mashyirahamwe yitwaye kugira abatwara icyo gihugu bahakana amategeko mashasha ajyanye n'ibyo bitoro eka n'ayandi mashyirahamwe yigenga amenyesha ko abanyagihugu batahimirijwe bikwiye bakagira amakenga y'uko ubutungane butazokurikirana ibijyanye n'icyo gitoro mu kurangiza tubabwira yavugwa muri Burkina Faso aho abakozi bo mu ishyirahamwe ryo gutuma tumanako onatere mu rurimi rw'igifaransa bamaze indwi irenga bari muri yegereyegere bashyira ahabona ingene iryo shyirahamwe ryifashe kandi bagasaba ko bokoroherezwa mu kazi kabo inkurikizi z'iryo yegereyegere ni uko gutuma ko bigorana mu gihe urubuga ngurukanabumenyi rwahagaritswe mu bisagara bitari bike by'icyo gihugu mu gihe byifashe gutyo abaguzi bamwe bamwe bakaba bagiye kwicara ku cyicaro cy'iryo shyirahamwe abandi bakaba bafashe ingingo ingingo yo kugura amakarata simu mu yandi mashirahamwe abaserukira abakozi bakaba bakiriwe n'ubuserukira leta kuri icyo kibazo nyine ariko akaba atakiravamwo